الجن والإنس فمرضة الجن والإنس هم الذين جحدوا نبوته وتمردوا عن طاعته وعن الانقياد له والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في هذا الحديث أن ما بين السماء والأرض يعلم أنه رسول الله ثم قال حفظه الله تعالى وإذا كانت هذه المخلوقات تعلم ذلك فمعناه انها تحبه وتعظمه وتطيعه وتنقاد له الى اخر كلامه حفظه الله تعالى ndugu zangu waislamu awali ya yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya katika ibada hii adhima ibada ya salatu aljumua hayakuwa haya ni mapenzi yetu sisi wala utashi wetu bali hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu lakini la pili tunamswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiongozi na mwalimu wa umma huu alayhi salatu wassalam ndugu zangu kwa mujibu wa tarikhi ya Kiislamu leo ni tarehe kumi al-ashir hivi leo ni tarehe kumi min shahri llahi rabi'in lawal katika mwezi wa Allah mwezi wa rabi'ul lawal waswahili wanauita mwezi wa mfungo sita mwaka 1446 hijiria ayuha nasu ibadallah katika mwezi kama huu fi mithli hadha ash-shahr katika mfano wa mwezi kama huu shahru rabi'in al-awwal huu mwezi wa rabi'il awwal mwezi wa mfungo sita wujidat fi hadha al-kawn shakhsiyatun 'azima ilipatikana katika ulimwengu huu shakhsia kubwa mtu mzito mwenye sifa kemkemu za kuhimidiwa sifa za kuigwa mtu huyu alipatikana katika mwezi kama huu shakhsiyatun sharifa nabila ni mtu ambaye ana utukufu na ana ubora na viwango vya hali ya juu wanasema maulama wa historia ulama usiyar wa tarikh maulama wa historia wanasema qad wulida Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bishi'bi bani Hashim fi Makkah alizaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika viunga vya majabalini kwenye ukoo wa Bani Hashim huko Makka katika bonde la Makka wanaeleza fi tasi ala al-asah alizaliwa tarehe tisa kwa kauli iliyokuwa na nguvu iliyokuwa sahihi zaidi au thani ashar ala al-ashhar au alizaliwa tarehe mbili kwa kauli iliyokuwa mashuhuri sabihata al-ithnain ilikuwa ni asubuhi ya siku ya Jumatatu fi shahri Rabiul Awwal katika mwezi wa mfungo sita katika mwezi wa Rabiul Awwal amal fil mwaka wa tembo tarehe hii ya hijiria inatajwa ndiyo tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mujibu wa vitabu vya Kiislamu vya historia. Wengine wamegeuza wakifananisha tarehe hii ya hijiria na hizi tarehe za miladia. Wanasema alizaliwa tarehe 22 ya mwezi Aprili mwezi wa 4 mwaka 571 miladia alayhi alayhi salatu wassalam nataka niwaambie kwamba ndani ya mwezi kama huu tuliokuwa nao ndiyo mwezi aliozaliwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib alayhi salatu wassalam ambaye ni rasulu hadhihi al-umma ambaye ni mtume wa umma huu ayuha nasu ibadallah enyi watu waje wa Allah الناس في هذا الأمر على طرفين watu wamegawanyika katika jambo hili la kuzawa na kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika makundi mawili wamesimama katika kona mbili watu kona ya kwanza wanaitwa ahlul ifrat ni watu waliochupa mipaka katika kukumbuka na kufuatilia kuzawa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wako watu katika waislamu ni wafuatiliaji wanakumbuka kweli lakini wamechupa mipaka katika jambo hili wa hum alladhina takhadhu hadha al-amr mawsiman lilihdath fi dinillah hili kundi la kwanza la wachupaji mipaka ni wale ambao wamelichukulia jambo hili la kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi kama huu wa Rabiul Awwal mfungo sita wamechukulia jambo hili kwamba huu ni msimu sasa ni kipindi hiki cha kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ma lam ya'dhan bihi Allah wakazua mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaidhinisha na nyinyi ni mashahidi unapoingia mwezi wa mfungo sita mtaona sherehe mbalimbali zinaanzishwa na kusimikwa ima ni misikitini au ni viwanjani mabarabarani au katika majumba ya watu sherehe hizi zinaitwa kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulidi watu wanaandaa sherehe hizi na wanakusanyika kwa ajili ya kumbukumbu kumbu, na kumuenzi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu wakakaa katika mkusanyiko wao wakasoma Qur'ani wakapeana mawaidha zikaimba kasaidi mbalimbali mbali, za kumsifia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam likapigwa dufu watu wakaamka kucheza wengine wamekaa hapo hapo chini wanakata bega hawaamki lakini wanacheza hapo hapo wametulia zikaandaliwa zafa misururu ya watu wakitembea na kuimba na kucheza wengine wamebeba mabendera na zikawekwa sherehe mbalimbali za mchana na usiku sehemu za wazi na za ndani watu hawa wakidai kwamba wanasherehekea kumbukumbu ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kundi hili linaitwa ni watu waliochupa mipaka kwenye kumkumbuka na kumsherehekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu haya wanayoyafanya yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuyafundisha wala hakuyafanya hata wale waliokuja baada yake masahaba zake ambao wana mapenzi makubwa na mtume alayhi salam kuliko sisi walipoteza damu zao wakapoteza mali zao wakaviacha vyeo vyao waliihama miji yao kwa sababu ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna yoyote aliyekuja baada ya masahaba katika waislamu atakayedai au kuthubutu kusema kwamba anayo mapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko masahaba wa mtume alaihi salatu wasallam haulai sahaba masahaba hawa na mapenzi waliokuwa nayo hawalijui jambo lenye kuitwa maulidi hawajafanya mikusanyiko hiyo ambayo leo tunaiona kwa waislamu wengi jaa ba'dahu na hata wale waliokuja baada yao min at wa atba'i at-tabi'in وأئمة الهدى أهل القرون الثلاثة المفضلة ولتابعين ونفونز ومصحابة أتباع تابعين ونفونز ونفونز ومصحابة ما إمام وكوب وديني وليعيش كرنتات بورا هوا كو يجوا من بهايا يكم شرهكي يمتم عليه السلام وهايا موليدي بالي الفقهاء الأربعة almashhurun wale mafuqaha maimamu bingwa wa fiqhi wenye kutambulika na waislamu waislamu wa kawaida na wasomi maimamu ambao madhehebu zao zimepata wafuasi katika alfiqh alislam alimam abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i hayajui maulidi wala hakusherehekea maulidi alimamu abu hanifa an-nu'man bin thabit rahimahullahu ta'ala hayajui maulidi hakusherehekea maulidi alimamu al-alim imamu dar al-hijra anas ibn malik rahimahullahu ta'ala hayajui maulidi wala hakusherehekea maulidi الإمام العالم أبو عبد الله imamu ahli sunna ahmad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah hayajui maulidi wala hakusherehekea maulidi hata hao wenye kufanya maulidi wale mashekhe zao wanajua hilo kwamba hawa maulama hawa hawajui mambo hayo maulidi yamekuja ku, kuonekana karne ya sita baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam kundi hili lenye kuadhimisha mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa utaratibu huu limechupa mipaka na kuna kundi jingine katika jambo hili wanaitwa ahlu tafriq wale wa kwanza ni ahlu ifraq waliyechupa mipaka kwenye kuenzi na kufuatilia kundi la pili wanaitwa ahlu tafriq ni watu waliozembea haulai alladhina la tahumuhum hadhihi shakhsiyya pana kundi la watu ambao hii nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika huu uislamu jambo hili wao waliwahusu wala hawajali wala yubaluna biha hawalifuatilii kabisa wala hawana mpango nalo jambo la kujua historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake makuzi yake kazi aliyoifanya kabla hajapewa utume na baada ya kupewa utume pana watu kumfuatilia bwana huyu alaihi salatu wassalam kwa kumjua kinaga ubaga hawana mpango kabisa hawamjui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani miaka inazunguka miezi inakatika Rabiul Awwal inaingia na inatoka hawajui kabisa wala hawana habari kwamba kuna kitu kilitokea katika mwezi huu wa Rabiul Awwal kikubwa hawana habari yani jambo lao kaannahu laysa shay'un hadath yani kana kwamba hakuna kitu kilitokea katika mwezi kama huu hawa nao si watu wazuri ni kundi la watu waovu kundi la wazembe ambao hawana mpango wa kujua historia ya mtume wao na kuyajua matukio yaliyomkuta alayhi salatu wasalam bali hata kujua tarehe ya kuzaliwa kwake hawajui watu hawa kundi hili ni kubwa sana pia katika waislamu wa sasa siwezi kusema baina ya kundi hili na lile kundi la mwanzo ni lipi ambalo ni kubwa zaidi lakini watu hawa ni wengi ambao hawafuatilii historia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayuha nasu ibadallah enyi watu waje wa Allah hili kundi la pili hili linasikitisha pia kama lile la kwanza wakati ambao wao hawajui habari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hawasomi na kufuatilia tunawaona watu hawa ni wafuatiliaji na wanajua historia mbalimbali za watu wa kilimwengu tena wengine ni watu wa hovyo watu waovu kabisa fasaka watu mafasik lakini pana watu wanafuatilia historia zao na wanazijua wakati huo huo hawajui historia ya mtume alayhi salam wala hawafuatilii leo pana watu ni mahodari kufuatilia historia mbalimbali za madikteta waliowahi kutawala hii dunia ukimwambia kutajie viongozi wa korofi kwenye mataifa mbalimbali waliotawala mataifa yao kwa ncha ya kisu atakutajia madikteta hao na historia zao na matukio waliyofanya akiwataja majina yao jina la baba na la babu na historia ya familia yake atakutajia viongozi hao leo pana watu ni wachambuzi wa kujua siasa na wanaijua siasa ya ulimwengu na kuwajua wanawasiasa mbalimbali duniani na tabia za siasa na matukio ya siasa na anapojenga hoja anakupa mifano mbalimbali ya wanasiasa waliotangulia katika ulimwengu huu kwa majina yao anataa tarehe za kuzaliwa kwao na matukio yaliyowakuta ya zamani kabisa na namna walipopata suluhisho kwenye matukio hayo wako watu hao katika Uislamu wengi tu sikwambii wana historia wa mambo ya michezo ambao wamedhibiti wana michezo tarehe zao za kuzaliwa wakati gani alipata mafanikio huyo mwanamichezo mafanikio yake kwa kiasi gani kama kuna waliofilisika atakwambia namna wanavyoishi atakutajia hawa wanamichezo na wasanii mbalimbali mtu anamfuatilia msanii mpaka staili yake ya kuishi anaijua pengine kuliko anavyomjua jirani yake au anavyowajua ndugu zake mfuatiliaji na ukimtajia mtu yoyote ima mchezaji mpira au mwigizaji wa filamu au mcheza boxing au michezo mingine yoyote atakupa historia hizo sikwambii historia za wanamiziki mtu atakuelezea wanamiziki asema ah miziki ilikuwa zamani bwana leo mna miziki gani nyinyi bwana vurugu tu muislamu huyo zamani kuna kibao fulani cha fulani kibao fulani cha fulani anamtaja na namna kilivyompa umaarufu kibao hicho au albamu yake fulani ilivyomtoa alifanya show sehemu fulani na sehemu fulani miaka mtu anakutajia vitu vya wanamuziki amewahifadhi ame, ame kweli kweli bali kuna ambao wanahifadhi mpaka habari za udaku mambo ya umbea ambayo hayana vyanzo sahihi lakini anajua inasemekana fulani inasemekana fulani. ni msomaji wa udaku na kufuatilia mambo amekremu kweli umbea lakini mtu huyu hafahamu historia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala afuatilii haulai ahlu tafriqin hawa ni watu wazembe waliozembea sehemu mbaya sana alafu wakachangamka katika sehemu isiyokuwa na faida au katika sehemu yenye madhambi juu yake ayuhannasu ibadallah enyi watu waja wa Allah ni lazima kwa minasaba kama hii na kwenye masiku haya tuyazungumze maneno ya kumuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tuzungumze katika msimamo wa wasat msimamo wa kati na kati tusiwe kama wale ahlul ifrat wale waliochupa mipaka wakazua kumzulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kufanya sherehe mbalimbali na pia tusiwe kama wale ahlu tafriq wale wazembe watu baridi katika dini wasiofuatilia mambo bali sisi tupite kati yao tumzungumze mtume alayhi salam kwa uadilifu na tumkumbuke tumuenzi na wakati huo huo tufunge milango yote ya kumzulia mtume alayhi salam chochote katika dini hii hadha huwa mawqif almuslim hii ndiyo misimamo ya muislamu ndugu zangu tutaelezea sisi kwa mfululizo wa hutuba zetu alhaqaiqu annaqliya an ta'dhimi almakhluqat للشخصية النبوية الحقائق النقلية عن تعظيم المخلوقات للشخصية النبوية تتزممزا uhakika wa nukuu kuhusiana na kuadhimisha viumbe uadhimishaji wa viumbe kumwadhimisha au kuiadhimisha nafasi ya utume tuzungumze nukuu za hakika alhaqaiq naqliya hakika za kinukuu kuhusiana na kumuadhimisha au kuhusiana na viumbe wanavyomuadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na haya maneno tutayazungumza kwa mfululizo wa hutuba hizi labda ni hutuba mbili mpaka tatu na ndani yake tutafaidi sisi waislamu katika kumjua na kumheshimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam biidhnillahi alkarim na wakati huo huo tutajihadhari sisi wenyewe na kuwatahadharisha wengine katika waislamu ambao wamechukua msimamo wa kuzua na kuongeza mambo katika dini ya Allah kwa kigezo kwamba wanamkumbuka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala a'la wa a'lam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu tutaanza sisi na aya ya Allah katika khutba hii ya pili katika suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa imani akisema ya ayyuhalladhina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى katika sura hii suratul anfal na hii ni aya 24 anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini istajibu lillahi muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala walirrasuli na muitikie mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha da'akum lima yuhyikum pindi watakapokulinganieni nyinyi watakapokuiteni nyinyi lima yuhyikum wanasema baadhi mufassirin lima yuhyikum ay lima yuslihukum katika yale ambayo yatakutengenezeni nyinyi mpate kuwa salama kisha Allah akasema wa'lamu nafahamuni anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi kwamba Allah ndiyo mwenye kuzuia baina ya mtu na moyo wake huwezi kuamini ila kwa taufiki ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuzuia baina ya mtu na moyo wake wa annahu ilayhi tuhsharun na hakika mambo yalivyo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtakusanywa baada ya kufa mtafufuliwa nyinyi na mtakusanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimamu Sa'di rahimahullahu ta'ala mwanawachuoni mfassir as-Sa'di kwenye tafsiri yake anasema ya'muru ta'ala ibada almu'minin bima yaqtadhihi al-imanu minhum anaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake waumini bima yaqtadhihi al-imanu minhum kwa lile ambalo inalihukumia imani kutoka kwao hao waumini wa huwa alistijabatu lillahi walirrasuli na haya ndio maagizo nako ni kumwitikia Allah na kumwitikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakulu sheikh rahimahullah ai alinqiyadu lima amara bih maana yake ni kuyafanya kuyaingia yale ambayo wameamrisha Allah na mtume wake mambo hayo walmubadaratu ila dhalika na kuharakia kwenye hilo la amri za Allah na amri za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad'awatu ilayhi na kulingania katika hayo ya Allah na mtume wake walijtinabu lima nahaya anhu na kujiepusha na yale ambayo wameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayuha nasu ibadallah ndugu zangu waislamu fahamuni kwamba alhayatu saida inda almuslim maqrunatun bilidhani walqabuli amma jaa an anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maneno yako wazi haya maisha mema yenye kuhimidiwa maisha ya sawasawa kwa muislamu yoyote yameambatanishwa na kumtii na kumkubalia kutii na kukubali yale yote ambayo yamekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa illa na kama si hivyo muislamu akadharau maisha haya ya kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalidharau hili au akawa mbali na hili ikawa maisha yake ni vile anavyotaka yeye hayana muongozo wa Allah wala wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa ala khatarin adhim afahamu muislamu huyo yupo kwenye hatari iliyokuwa kubwa yupo kwenye hatari kubwa bali si hayo tu wa ala dhillatin wa hawani ni mtu dhalili kiukweli hasa na ni mtu duni thamani mtu ambaye utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajauweka kwenye maisha yake ni mtu duni thamani hata kama watu wakimuona ni mtu wa maana mtu mukhalifu wa sunna mubtadi mathalan lakini kawa watu wanamuona wa maana wale wajinga wenzie au watu wenye kufuata matamanio hata kama wana elimu au watu wa maslahi wakamuona yuko sawa ni mtu wa maana kwenye kipimo cha sheria mwenye kukhalifu njia ya mtume alayhi salam ni mtu duni thamani na haya yameelezwa na adilla min alqur'ani wa sunna kwa mfano katika suratul mujadala na inaitwa almujadila ukisoma aya 20 Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari akisema innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin صريحه ان الذين يحادون الله ورسوله hakika wale ambao wanamfanyia upinzani Allah na mtume wake ayushaquna Allah wa rasula wanamfanyia upinzani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ulaika fil adhallin hao wako miongoni mwa watakaodhalilika ni miongoni mwa watakaodhalilika ajilan am ajila ima ni sasa au ni baadaye lakini hawawezi wakafanikiwa watu hawa kwa kuwa wanampinga na kumkhalifu Allah سبحانه وتعالى نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتك المسند أكيتاج رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري حديث عظيم نتوم صلى الله عليه وآله وسلم anazungumza maneno yenye kuwafikiana na aya hii katika suratul mujadila kwa kusema waju'ilati dhilla na umejaliwa udhalili wasagharu na uduni unyonge amekuwa ni mtu dhalili sana amekuwa ni mtu duni thamani udhalili na unyonge umejaliwa liman khalafa amri kwa yule ambaye anaikhalifu amri yangu Allah subhanahu wa ta'ala kajalia unyonge na udhalili juu yake bal ayuha nnasu ibadallah almahrum walmunqati fi hayatihi wa dinihi bali ndugu zangu aliyenyimwa aliyekatikiwa na mambo katika maisha yake na katika dini yake huwa man lam yarfa linnabii sallallahu alaihi wa sallam ra'sa wanasema ulama المحروم والمنقطع في حياته ودينه هو الذي لم يرفع للنبي صلى الله عليه واله وسلم راسا aliyenyimwa aliyekatikiwa katika maisha yake na katika dini yake ni yule ambaye hajanyanyua kichwa chake kuyajua yale ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hafuatilii mambo ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadha mahrum huyu amezibwa kheri na huyu amenyimwa na ushahidi wa hili ni suratul kauthar yakulu Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar katika sura hii Allah anasema kumwambia mtume inna a'tainaka al hakika sisi tumekupa wewe Muhammad mto wa Kauthar al-Kautharu naharun fil janna ni mto wenye maji matamu maji mazuri ambao uko peponi pepo za juu kabisa mto huu amekirimiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakunywa katika maji yake na watakunywa wale wafuasi wake ambao watakuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisha Allah anamwambia fasalli li wanhar na swali kwa ajili ya Mola wako والصلاه هنا على الصحيح صلاه العيد صلاه عيد الاضحى na swali kwa ajili ya Mola wako wanhar na uchinje kwa ajili ya Mola wako kisha anasema inna shani'aka hakika yule mwenye kukuchukia wewe Allah anasisitiza inna shani'aka hakika mwenye kukuchukia wewe huwa al-abtar ndiye aliyekatikiwa na mambo yoyote mwenye chuki na wewe Muhammad mambo yake yameharibika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala amezungumza maneno mengi kuhusu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ninawahusia tulabul ilm wakisome kitabu hiki as-sarimul ala shatimi rasul kazungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ahkamu mbalimbali mbali za kumhusu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kitabu hiki juzuu ya kwanza ukurasa wa 123 alipokuwa akizungumzia aya hii inna shani'aka huwa al-abtar qala inna mubghida ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqtu'un anhu kullu khairin hakika yule mwenye kumchukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh islam anasema mtu huyo zimekatwa kwake yeye kila kheri hana kheri hata moja aliyobakia nayo kwa kumchukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayuha nasu ibadallah enyi watu waja wa Allah mtume huyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutumilizwa kupewa utume na kubebeshwa dhamana ya kuufikisha Uislamu kwa watu Ar-Rasul salatu wasalam aliifanya kazi hii kwa amana kwa uaminifu mkubwa na kwa juhudi za hali ya juu lailan wa nahara sirran wa jihara usiku na mchana akifanya kazi hii ya da'wa kwa dhahiri na kwa siri naam alifanya da'wa ya siri pale mwanzoni mwa Uislamu akiwa ni mnyonge na masahaba wachache watu wengi hawajamuelewa akaambiwa alinganie kwa siri akaifanya kazi hiyo Allah akamtia nguvu wakamkubali baadhi ya watu kisha kaja amri baadaye ya kudhihirisha da'wa bali aliamriwa mtume alayhi salam aondoke makka na aende madina huko atatiwa nguvu Allah atampa nguvu ya dini yake na hali ilikuwa hivyo sambamba na hili wakati huu mtume anafanya da'wa Allah subhanahu wa ta'ala alimtia mtume sala sallam ta'yid alimpa nguvu kwa kumpa miujiza mbalimbali laqad ayyada Allah subhanahu wa ta'ala نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات البينات الله سبحانه وتعالى alimtia nguvu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kumpa alama mbalimbali wadalaili safiat akampa dalili zenye kudhihirika walmu'jizat alqahirat bali alimpa miujiza ambayo iliwazidi nguvu wale wapinzani wake walibakia wameduaa hawaamini macho yao kinachotokea ni huyu huyu kijana wetu aliyekuwa kichunga mbuzi hapa maka kijana yatima huyu ndio amekuwa bwana mkubwa hivi Allah alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam miujiza ya hali ya juu na katika miujiza hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alivijalia viumbe visivyokuwa binadamu maana binadamu nyinyi ni wajeuri mno wasusuavu mno shari zote zinaanzia kwa binadamu lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliweka miujiza ili huyu mwanadamu huyu apate kutafakari mwanadamu huyu mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haukubali utume wake anamfanyia uadui haikubali da'wa yake Allah subhanahu wa ta'ala aileta miujiza kwa viumbe vingine ikawa viumbe vingine vimetiishwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vikimheshimu na vikimtii alayhi salatu wasalam tutakuja kuona taadhim ya makhluqat li shakhsiyati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna viumbe wengine ukimwacha mwanadamu walivyokuwa wakimuadhimisha na kumuenzi na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi الشيء alajib ni jambo la ajabu miti ilimheshimu mtume alayhi salam miti hii mawe yalimheshimu mtume sallallahu wa sallam bali wanyama walimlilia mtume alayhi salam wakamshtakia mashtaka yao alayhi salatu wasalam leo kuna watu wenye akili zao tena wana akili nzuri wengine akili zao ni za juu kabisa wanaitwa majinias watu wenye upeo wa kutafakari na wamepewa uislamu lakini kuna mengi ambayo hawamsikilizi wala kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukitazama maisha yao utakuja kuona wanyama utakuja kuiona miti utakuja kuyaona mawe na vitu vingine vilivyokuwa vikimheshimu na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Jabir nimeisoma mwanzo wa khutba yangu Jabir bin Abdullah الحديث عند الإمام أحمد والدارمي والحديث ثابت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس شيء بين الأرض والسماء hakika mambo yalivyo hakuna kitu chochote baina ya mbingu na ardhi baina ya ardhi na mbingu illa wa huwa ya'lamu isipokuwa na kitu hicho kinafahamu anni rasulullah mtume anasema kwamba mimi ni mtume wa Allah vitu vyote vinajua vilivyoko baina ya mbingu na ardhi vilivyoko hapa vinajua kwamba mtume alayhi salam ni mtume wa Allah tumekasema illa asil jinni wal ins isipokuwa waovu katika majini na katika wanadamu ndio wasiojua thamani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye hadithi hii الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ hafidhahu Allah ta'ala yuko hai anasema wakati ameitaja hadithi hii kwenye sharhi yake ya al-40 an-nawawiyya akasema fa maradatul jinni wal ins wale waovu katika majini na wanadamu humul ladhina jahadu nubuwata ndio ambao wameupinga utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam watamarradu an ta'atihi na wakaasi taa yake hao binadamu na majini wa anil inqiyadi lahu na kuacha kumkubalia na kumtii yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisha anasema sheikh hafidhahullah war rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha al hadith katika hadithi hii hadith ibn hadith jabir ibn abdullah anasema anna ma baina as-samai wal ard ya'lamu annahu rasulullah kwamba vyote vilivyomo baina ya mbingu na ardhi hapa katikati hapa vinajua kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala shaka akasema akiongeza wa in kanat hadhihi makhluqatu ta'lamu dhalik na ikiwa viumbe hivi visipokuwa majini na wanadamu vinajua kwamba Muhammad ni mtume wa Allah maana yake nini tafsiri yake ni hii annaha tuhibbuhu wa tu'adhimu kwamba hivi viumbe hivi ukitoa majini na wanadamu vinamuadhimisha mtume wa Allah na vinampenda watuti'uhu watankadu lah na vinamtii na kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam i wallah sadaqa hafidhahu Allah ta'ala amesema maneno ya kweli shekhe wetu huyu hafidhahu Allah ta'ala tutakuja kuona katika khutba inayofuatia hivyo viumbe ambavyo si mwanadamu wala majini vilivyokuwa vikimtii na kumheshimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusome ahadith tuzitaje riwayat kuhusu jambo hili tukimaliza tujipime sisi na mawe sisi na miti sisi na wanyama katika maisha yetu nani aliyekuwa anamuadhimisha na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi alazim kuna baadhi ya waislamu wanavyomchukulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kikawaida wanavyodharau maelekezo yake namna wasivyotii wanavyopata uzito kwenye sunna wallahi utaona kuna baadhi ya watu wamezidiwa na wanyama wamezidiwa na miti wamezidiwa na mawe kwenye kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huyu ni mtu wa aina gani Allah amekupa neema ya akili amekupa ufahamu amekufanya ni khalifa fil ardh wewe ni msimamizi wa hawa wanyama msimamizi wa hiyo miti msimamizi wa mawe ukayapasua ukayajengea wanyama ukawafuga ukawanywa maziwa ukala nyama zao ukatumia ngozi zao mkawawinda mkenda maporini mkaenjoy miti hii inawapa kivuli mnajengea eh neema mbalimbali wewe mwanadamu ndiyo msimamizi khalifatullah fil ardh alafu unakuwa ndiyo duni thamani wa chini kabisa kuliko vitu hivi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi jitasmini tutaona insha Allah taala kama uhai utakuwepo khutba ijayo viumbe vingine vilivyoishi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndani ya hayo tutapata darsa kubwa wasayatabir almu'tabir atazingatia mwenye kuzingatia amma almughaffal amma almughaffal mtu aliyeghafilika ambaye bado hajaamua dini ni mjanja mjanja hatoelewa tutaongea tutatoka maisha yake yatakuwa ni hayo hayo lakini pia hutomdhuru mtu unaidhuru nafsi yako ama wale wa kweli kwa Allah kubadilika hata kama wana makosa wanajitathmini wakarudi nyuma wakabadilika kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bihadha alqadri kifaya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين وجزاكم الله خيرا أقم الصلاة